บุ๊กทูสี่สิบเก้า empat puluh sembilan กีฬา olahraga คุณออกกำลังกายไหม kamu suka berolahraga ค่ะ ดิฉันต้องออกกำลังกาย Ya saya harus bergerak ดิฉันเป็นสมาชิกของสปอร์ตคลับ Saya anggota perkumpulan olahraga เราเล่นฟุตบอล Kami bermain sepak bola บางครั้งเราก็ว่ายน้ำ kadang-kadang kami berenang หรือเราขี่จักรยาน atau bersepeda มีสนามแข่งฟุตบอลในเมืองของเรา di kota kami ada lapangan sepak bola แล้วก็มีสระว่ายน้ำกับซาวน่าด้วย Di sana juga ada kolam renang dengan sauna และมีสนามกอล์ฟ Dan di sana juga ada lapangan golf ทีวีมีอะไรดู Ada apa di televisi? กำลังมีการแข่งฟุตบอลในตอนนี้ sedang ada pertandingan sepak bola ทีมเยอรมันแข่งกับทีมอังกฤษอยู่ kesebelasan Jerman bermain melawan Inggris ใครกำลังนำ siapa yang menang ดิฉันไม่ทราบค่ะ saya tidak tahu ตอนนี้เสมอกันอยู่ sampai saat ini belum ada ผู้ตัดสินมาจากเบลเยียม wasitnya datang dari Belgia ตอนนี้กำลังยิงลูกโทษ sekarang ada tendangan 11 meter เข้าประตูแล้วหนึ่งต่อศูนย์ Gol satu kosong